بسم الله الرحمن الرحیم خواندیم که برای یا به عبارت دیگر مسالک علت نصر رو خوندیم اجماع صبر و تقسیم مناسبه رو هم خوندیم ولی به خاطر که بحث های جلوتر با همدیگه مرتبطن در واقع جزیه سلسله هستن مناسبه رو از ابتدا میخونیم چهار نوش رو بعدا چهار نوع وصف مناسب رو بعدا میاد مطرح میکند پس بیایید صفحه 78 المناسبه نه المناسبه میدونم ولی به خاطر اینکه مرتبط به هم دیگه هستند و هی ان یکون بین الوصف والحکم ملاعمه مناسبه یعنی چی؟ یعنی این که بین وصف و حکم ملائمهی وجود داشته باشه مناسبتی وجود داشته باشه چون خود کلمه مناسبه در لغت به معنی ملاعمه هست خود کلمه مناسبه در عربی یعنی به معنی ملائمه موقع که عرب ها میگن هذا یناسب هذا ای یلائمه ای حيث يترتب تشريع الحكم عنده حيث يترتب على تشريع الحكم عنده تحقيق مصلحة شرعية للناس أو دفع مصلحة مفسدة عنهم بگونه مترتب مشي بر مشروع گردانیدن حكم به آن وصف یا با وجود آن وصف تحقیق مسلحتی با مشروع شدن حکم با اون وصف محقق میشه مسلحتی شرعی برای مردم یا دفع مفسدتی از آنان پس المناسبه هی ان یکون بین الوصف والحکم ملائمه مناسبه اینه که بین وصف و حکم ملائمتی وجود داشته باشه مناسبتی وجود داشته باشه به گونه ای که مترتب بشه با تشریع حکم با مشروع شدن حکم محقق شدن مسلحتی شرعی برای مردم یا دفع شدن مفسده ای از مردم کل اسکار مانند اسکار فانه وصف ملائم لتحریم الخمر وصف مناسب و ملائمی است براي حرمة الشراب ولا يلائمه كونه سائلا أو بلون كذا أو بطعم كذا وإن ملائم نيست این اوصافی که اینجا نام میبره سائل بودن شراب آه، مایه بودنش یا دارای فلان رنگ بودنش یا دارای فلان طعم بودنش اینها وصفهای ملائمی برای حرمت خمر نیستند وإنما الإسكار هو الوصف المناسب لتحريم للتحريم دون غيره <coughs> وفقط ما مست کنندگی هست که براي حرمة شراب نا اون اوصاف ديگر والصغر وصف ملائم لثبوت الولاية للأب في تزويج البنت البكر الصغيرة و کوچک بودن صغیر بودن وصف ملائم و مناسبی است برای ثابت شدن ولایت برای پدر در ازدواج دادن دختر باکره کوچک لانه مظنة العجز عن ادراک المصلحه زیرا کوچک بودن مزنه عاجز بودن از درک مصلحت است موقعی که دختر کوچکه مزنه اینه که پس مصلحت خودش رو درک نمی کند و فی ثبوت الولایتی دفع للضرر عن و در ثابت بودن ولایت دفع ضرر هست برای عاجز برای اونی که عاجز هست که اینجا کوچک هست و دفع الضرر مصلحت مقصودت للشارع و دفع کردن ضرر مصلحتی خواست شده است از شریعت از صاحب شرعه ولا يلجأ المجتهد لهذا المسلك إلا عند عدم النص أو الإجماع على أن الوصف إلة و پناه نمی برد رجوع نمی کند مجتهد به این مسلک مگر به هنگام نبود نس یا اجماع بر این چیز که این وصف علت است پس اگر نس یا اجماعی نبود که این وصف علت است به آن هنگام است که مجتهد به شکل مناسبه میاد و علت رو پیدا میکنه انواع الوصف المناسبی انواع وصفهای های مناسب لا تكون المناسبة ذاتها مفیده للتعليم إلا اذا اعتبرها الشرع او شهد لها بالملائمة مناسبه ذاتا مفید تعلیل نمیتونه باشه نمیتونه افاده تعلیل کنه مگر زمانی که شعر اون اعتبار دهد یا گواهی دهد که مناسب هست ملائم هست این این وصف چه هست مناسب یا ملائم هست والوصف المناسب بالنظر الى شهاده الشرع و عدمها اربعه انواع وصف مناسب با نگاه کردن با نگریستن به شهادت شرع که آیا شرع اومده اینو اعتبار داده یا نداده آیا شر گفته این ملائم هست یا نیست تقسیم میشه به چهار نوع به چند نوع یک وصفی رو شرع اعتبار داده یکی رو اعتبار نداده خب اینا این چهار نوع رو موقعی که با هم بخونیم متوجه میشیم که منظور چه هست الاول المناسب المؤثر اولین نوع مناسب مؤثر هست مناسب مؤثر کدوم وصف هست هو وهو الوصف المناسب الذي شهد الشرع باعتباره بنص او اجماع مناسب مؤثر وصف مناسبی هست که شریعت گواهی داده است به اعتبار آن چه با نص چه با اجماع چه نصی در مورد چه با نصی اومده گواهی داده چه اجماع شده چه چه شده؟ و یصح التعلیل به بالاتفاق و این نوع وصف صحیح هست که علت حکم باشه علتش قرار دن قرارش دهند به اتفاق علما مثل الحيض في قوله تعالى ما حيض در آيه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض میپرسند تو را در مورد حیز بگو آن اذیتی هست پس فاصله بگیرید زنان را به هنگام حیز یعنی نزدیکی و جما نکنید و مثل القتل فی الحدیث النبوی و مانند قتل این حیز و این قتل اینا رو خود این اوصاف رو خود شر اعتبار داده خود شر اینا رو چکار کرده؟ لا یرث القاتل قاتل ارث نمیبرد صغر لثبوت الولاية المالية في قولی تعالی و کوچک بودن برای ثبوت ولایت مالی در این قول الله متعال و بتلو الیتام حتی اذا بلغ النکاح یتیمان را بسنجید آزمایششان کنید تا اینکه به سن نکاح برسند فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم اگر از آنان رشدی را مشاهده کردید پس مالهایشان را به آنها بدهید بسپارید فکل هذه الاوصاف مناسبتون تمام این وصفها مناسبه هستند ملائمه هستند لان شرع مؤثر هست مؤثر هستند لأن شرع اعتبرها في هذه الأحكام زیرا شرع این اوصاف رو اعتبار داده است در این حکمها و هذا اعلى درجات الوصف المناسب و این بالاترین درجه های وصف مناسب است یعنی اینی که شریعت بیاد اونو چکار بکنه؟ بله اعتبارش بده گواهی بده الثاني المناسب الملائم اول معتبر پس مؤثر را خوندیم رسیدیم به مناسب ملائم و معتبر هو الوصف الذي رتب الشارع حكما عليه آن وصفی هست که شریعت حکمی را بر آن مترتب گردانیده است وصف ملائم یا معتبر یا مناسب ملائم یا معتبر وصفی هست که شریعت حکمی را بر آن مترتب گردانیده است ولکن لم یثبت بنص او اجماع اعتباره بعینه علتا لهذا الحكم المترتب عليه ولیکن ثابت نشده است با نص یا اجماع اعتبار بودنش به عینه که علت این حکم مترتب علیه است. بعينه يعني شريعت اون وصفو برش حکم مترتب گردانیده است ولی به عینهی نیومده است که بگوید این وصف علت این حکم هست این وصف علت این حکم به عینهی هست و انما ثبت كونه علتا لجنس الحكم بلکه ثابت شده هست علت بودنش برای جنس حکم یعنی حکمی که از جنس این حکم هست که مجتهد دنبالش میگرده نه برای خود حکم مثلا قتل علت هست برای محروم شدن قاتل از ارث اینجا این بهش میگن مناسب مؤثر چون این وصف و شریعت برای این حکم به عینه اومده چیکار کرده است بله اعتبار داده است در مناسب ملائم یا معتبر ثابت شده اون علت اون وصف به عنوان علت برای جنس حکم برای چی؟ جنس حکم او ثبت کون شارعی اعتبر وصفا من جنسه علتا للحکم بعینی یا ببینید یا ثابت شده است که شریعت اومده اون علت برای جنس حکم علت قرار داده یا او ثبت کون شارعی اعتبر وصفا من جنسه علتا للحکم بعینه یا نوع بعدیش این نوع بعدیشه شریعت اومده است وصفی رو از جنسش وصفی رو یعنی نه وصف وصفی رو از جنسش علت قرار داده برای حکمی به برای حکمی به عینهی نوع سومش او علتا للحکم به جنسه یا علتش قرار داده است برای حکم یا علتش قرار داده است برای جنس حکم برای چه؟ جنس حكم بله برای همه اینا مثال میاره مثال الوصف الملائم المعتبر الذي اعتبره الشارع بعينه إلة لحكم من جنس الحكم الذي يبحث المجتهد عن علته مثال وصف ملائم معتبری که اعتبار داده از آن را صاحب شر به عینهی یعنی صاحب شر به عینهی اون وصف رو اعتبار داده است علتا به عنوان علت لحکم من جنس الحکم برای حکمی که از جنس حکمی هست که مجتهد دنبال علتش میگرده دقت داشته باشید دقت داشته باشید مثال وصف ملائم معتبری که اعتبار داده است آن را صاحب شرع به عنوان علت به عینهی برای یک حکمی از جنس حکمی که مجتهد دنبال اون داره میگرده شریعت اومده یه علتی رو به عینهی برای یک حکمی علتش قرار داد یه وصفی رو شریعت آمده است یک وصفی رو برای یک حکمی علت قرار داده است حالا مجتهد داره دنبال حکمی میگرده دنبال علت حکمی میگرده که اون حکم از جنس همین حکمی هست که شریعت براش علت تعیین کرده حالا مجتهد داره دنبال علت حکمی میگردد که اون حکم از جنس همین حکمی هست که شریعت براش وصف تعیین کرده این مثال برای اینه الصغر لمعرفة علت الولایتی للاب فی تزویج صغیره کوچک بودن برای شناخت علت ولایت برای پدر در ازدواج دادن دختر کوچک وجد المجتهد ان الشرع اعتبر الصغر للولاية على مال الصغیره مجتهد مییابد که شریعت اومده است کوچک بودن را اعتبار داده است برای ولایت بر مال کوچک حالا مجتهد میاد دنبال ازدواج دادن کوچک میگرده دنبال علت ولی برای همین حکم یعنی از جنس همین حق که همون ولایت مالیه چون این هم ولایت اون هم ولایت این هم ولایت اون هم شریعت اومده است در ولایت مالی کوچک بودن رو چکار کرده اعتبار داده حالا مجتهد میاد در بحث تزویج دنبال وصف میگرده دنبال چی میگرده؟ بله و کل من ولایت المال و ولایت تزویج إحدى حالات الولاية على النفس من جنس واحد وهو الولاية هر يكي از ولاية مالي وولاية ازدواج يكي از هاي ولاية بر نفس هستن که از یک جنس هستن هر دوتا چه هستن؟ ولاية هستن بله فكأن الشرع لما اعتبر الصغر إلة للولاية على مال الصغيرة پس گویا زمانی که شر اومده کوچک بودن رو علتی برای ولایت بر مال کوچک قرار داده اعتبر صغر علتا لکل انواع ولایه اعتبار داده از کوچک بودن را علتی برای تمام انواع ولایتها ها چون تمام ولایت از یک جنسند تمام ولایت از یک جنسند و هذا اعتبار عین الوصف و این اعتبار دادن خود وصفه خود وصف که همون چه هست صغره خب اینجا این مثالی بود برای چه؟ انما ثبت کونه علتا لجنس الحکم بله یعنی جنس حکم یکی، جنس حکم چیه اثبات ولایته صغر بودن همون همون وصفه که شریعت یه جای اون اومده چکار کرده؟ بله در یک حکمی به این اون اعتبار داده در حکمهای همجنس هم مجتهد میاد بله ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسه علتا لحکم الذي يبحث المجتهد عن علته مثال وصف مناسبی که اعتبار داده است شریعت وصفی را از جنسش وصفی را از جنسش علتی برای حکمی که مجتهد از علت آن میگردد یه حکمی هست ببینید مجتهد علت اونو نمیدونه حکمو میدونه حکم شریعت گفته آقا حکم این چیز اینه ولی مجتهد نمیدونه که علت این حکم چی بوده میره میگرده در احکامات دیگه میبینه که این علت این وصف در احکامات دیگه شریعت اینو به عنوان وصف به عنوان علت قرار داده این وصف رو به عنوان علت قرار داده پس مثال وصف مناسبی که شریعت وصفی رو از جنسش وصفی رو از جنسش علتی برای حکمی قرار داده است که مجتهد از علت اون حکم داره میگرده دوباره دقت داشته باشید مثال وصف مناسبی که شارع اعتبار داده است آن وصف را مثال وصف مناسبی که اعتبار داده از شریعت وصفی را از جنسش وصفی را از جنسش علتی برای حکمی که مجتهد از آن میگرد دنبال آن میگردد حالا دقت کنید در مثال المطر لإباحة الجمع بين الصلاة وقت الإقامة باران باران یک وصفه وصفی هست که شریعت این رو علتی قرار داده است برای مباح بودن جمع بین دو نماز وقت اقامه فإن المجتهد بحث عن علت هذا الحكم مجتهد جستجو میکنه از علت این حکم که علت این حکم چی بوده التي مباح بودن چی بوده؟ فوجد أن الشرع أباح الجمع بين الصلاتين حال السفر دفعا للمشقة مجتهد میابد که شریعت مباح گردانیده است جمع بین دو نماز را در حالت سفر به خاطر دفع مشقت به خاطر دفع چه؟ و کل من السفر والمطر داخل تحت جنس واحد و هر یکی از سفر و مطر زیر یک جنس قرار میگه از هم جنسن هر یکی از سفر و متر هم جنسن پس اینجا اینا شدن دو تا وصف هم جنس همونطور که اونجا ما دو تا حکم هم جنس داشتیم اینجا دو تا وصف هم جنس و هو مذنت الحرج والمشقه چرا مجانسند چرا از یک جنسن این دو تا وصف چون هر دو تا مذنه مشقت و حرجند هر دو تا مذنه مشقت وحرجا فكأن الشرع لما اعتبر السفر إلة لجواز الجمع بين الصلاتين پس گویا زمانی که شرع اومد و اعتبار داد سفر را علتی برای جایز بودن جمع بین دو نماز اعتبر كل ما هو من جنسی من جنسه اعتبر كل ما هو من جنسه علة لهذا الجواز اعتبار داد هر چیزی را که از این جنس باشد یعنی از جنس سفر باشد یعنی درش مشقت باشد اعتبارش داد علتا لهذا الجواز به عنوان علت برای جائز بودن و این جائز بودن فیکون المطر علتا لاباحه الجمع لغیر المسافر حال المطر پس در نتیجه باران علتی برای مباه بودن جمع برای غیر مسافر در حال باران و هو اعتبار جنس الوصف و این دومی اعتبار بودن جنس وصف است اون اولی اعتبار بودن خود وصف بود بله یعنی اونجا صغیر بودن را که خود وصف بود در ولایت مالی چطور شریعت بهش اعتبار داده بود همین خود صغیر بودن و در ولایت تزویج پس اون اعتبار بودن خود وصف بود اینجا اعتبار دادن جنس وصفه یعنی نه خود وصف خود وصف مثلا سفر بود ولی جای دیگر متر است متر و سفر یک وصف نیستن بلکه هم همجنسن بلکه هم جنسن و مثال اعتبار جنس الوصف لجنس الحكم الذي يبحث المجتهد عن علته ومثال اعتبار وصف جنس وصف ومثال اعتبار جنس وصف ببنت جنس وصف براي جنس حكم حکم آه، این سومی یکمی از اون دوتا چیه؟ پیچیده تره نه عین وصف نه عین حکم هم وصف جنسش و هم حکم جنسش بله پس این آخریش هست او علتا من جنسه للحكم بجنسه التي از جنس برای حکم از جنس و مثال اعتبار جنس الوصف و مثال اعتبار دادن جنس وصف لجنس الحكم برای جنس حكم الذي يبحث المجتهد عن علته حكمي که مجتهد دنبال علتش میگرده الحيز لإسقاط الصلاة عن الحائز وقت حيزها مثالش حيز هست براي اسقاط نماز از حائز وقت حيز فإن المجتهد أخذ يبحث عن إلة هذا الإسقاط مجتهد ميقرده که إلة إن اسقاط چی بوده ساقط مش از إلة علتش فرأى أن الوصف المناسب لذلك هو الحيز چنین ديدك وصف مناسب برای إن اسقاط جهاز حيث هست فأقام الحيز مقام هذه المشقة الناشئة عنه جان أها لاشتماله على المشقة التي تنشأ عن التكليف بإعادة الصلوات الكثيرة التي تمضي أثناء الحيض چون مشتمل هست حیث بر مشقتی که به وجود می آید از تکلیف به دوباره نمازهای زیادی رو که هنگام حیض قضا شدن بخواند پس میگه حیز شامل مشقتی میشه اگر طرف مکلف بشه که دوباره نمازهای رو هنگام حیز ترک کرده اینا رو بخونه مشتمل بر مشقت میشه حیز مشتمل بر چی میشه؟ مشقت میشه فاقام الحیز مقام هذه المشقه الناشئة عنه پس شریعت اومده جایگزین کرده است حیز را سر جای این مشقتی که از تکلیف به وجود میاد لأنه وصف منضبط ظاهر چون حیز چون حیز یک وصف منضبط ظاهری هست خب این شد این ثم بحث اما يؤيد رأيه في فروع الأحكام الشرعية سپس اومده است تحقیق کرده است جستجو کرده است در مورد چیزی که رأیش رو در مورد فروعات احکامات شرعی دیگر تایید کنه که آیا همچنین جنسی از جنس این وصف در جاهای دیگه یافت میشه یا یافت نمیشه فوجد ان السفر جعله شرع علتا لقصر الصلاه و پس یافته است که سفر را قرار داده از شریعت علتی برای قصر خواندن نماز و جمع خواندن نماز لما ینشأ عنه من المشقه به علت مشقتی که از سفر پیش میاد فكأن الشرع اعتبر كل ما هو مظنة الحرج والمشقة إلا لكل حكم فيه تخفيف پس گویا که شریعت اعتبار داده است هر آنچه که مزنه حرج و مشقت باشد علتی برای حکمی که در آن تخفیف باشه هر حکمی که در آن پس از جنس وصف و جنس حکم جنس وصف و جنس حکم و کل من اسقاط الصلاه في الحیث وقصر الصلاة وجمعها في السفر داخل تحت جنس واحد هو التيسير ودفع الحرج هر يكي أس ساقط, ساقط كردن نماز در حيث وقصر خاندن نماز وجمع خاندن نماز در سفر داخل در يك جنس حسن و جهاز چه هست؟ آسانگیری حرج فيكون اعتبار السفر المتزمن للمشقة في القصر والجامع شهادة باعتبار جنس هذا الوصف وهو المشقة في جنس, في جنس الحكم الذي يبحث المجتهد عن علته پس در نتیجه اعتبار دادن سفری که متضمن مشقت هست در قصر و جمع خواندن نماز این اعتبار دادن سفر شهادتی است از جانب شرع به اعتبار دادن جنس این وصف که همون مشقت هست در جنس حکمی که مجتهد از علت آن میگردد شریعت اومده جنس این وصف یعنی هر آنچه که درش مزنه مشقت و حرج باشه شریعت اومده اون چکار کرده اعتبار داده است در جنس هر حکمی که در اون چه باشه مشقت باشه سختی باشه پس این شد از مثالش که امیدوارم حزم شده باشد الثالث سومین نوع پس ما مناسب موثر را خوندیم مناسب ملائم یا معتبر را خوندیم مناسب مرسل رو میخوریم مناسب مرسل دیگه چه هست هو الوصف المناسب الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالالغاء وصف مناسبی که شریعت نه اعتبار اون رو براش گاهی داده نه و الغای آن رو آقا نه شریعت گفته این به عنوان یک وصف هست و نه این که اومده اونو چکار کرده الغاش کرده جان خب بریم جلوتر و انما هو مناسب او يحقق مصلحتا مناسب هست یعنی مصلحتی با اون محقق میشه لكنه مرسل او مطلق عن دليل اعتبار و الغاء الغا منتها مرسل هست مطلق هست يعني نه شریعت اومده اون اعتبار داده و نه اومده اون چکار کرده الغاش کرده اون وصف رو وهذا هو الاستصلاح او المصلحة المرسلة وإن مناسب مرسل هست که همون استصلاح یا مصلحت مرسله هست مصلحت مرسله یعنی مصلحتی که ویل هست ارسال هست یعنی شریعت نه الغاش کرده و نه تاییدش کرده اعتبارش داده براش گواهی داده كالمصالح التي اعتمد عليه الصحابة في وضع الخراج على الأراضي الزراعية مانند مسلحت هایی که صحابه بر اونها اعتماد کردن در قرار دادن مالیات بر زمین های زراعی کشاورزی و ضرب النقود و آوردن اه، نقدینه پول درست کردن و تدوین القرآن و نحو ذلك من المصالح و تدوین کردن قرآن آ آه، شریعت نه اومده بود که بگه این درست بشه یا نشه و نحو ذلك من المصالح و امثال این چیزها از مصلحت های دیگر و هذا مختلف فيه البته در این نوع مناسب مناسب مرسل یا استصلاح یا مصلحت مرسله درش اختلاف وجود داره فان الحنفیه و الشافعیه قالوا لا يجوز التعليل به حنفیه و شافعیه تعليل تعلیل کردن این نوع وصف جایز نیست ولا بناء الاحکام عليه جایز نیست بنا کردن احکام بر این علت بر این نوع وصف لأن الشرع لا لم يعتبره زیرا شرع اونو اعتبار نداده فلا دلیل علیه پس دلیلی بر آن نیست والله تعالی یقول و الله تعالی میگوید لا تقف ما ليس لك به علم واقف مشو بر چیزی که به آن علمی نداری وقال المالكية والحنابلة مالكية وحنابلة قفتان يصح التعليل به وبناء الأحكام عليه تعليل كردني إن وصف درست هست و بنا کردن احکام بر این وصف لأن الشرع لم یلغی العمل به زیرا شرع الغا نکرده است عمل کردن به این رو و یکفی للعمل به ما نراه من مناسبته للحکم و کافی هست برای عمل کردن به این وصف مناسبتی که با حکم داره مناسبتی که با چی داره ما رو میبینیم ولم نکلف الا ببذل الجهد لمعرفة مناسبة الوصف و ما مکلف نشدیم مگر به بخشش تلاشمون مگر برای تراش کردن برای شناخت مناسبت وصف و قد غلب على الظن کون هذا الوصف علة للحکم و غالب گمان همین هست که این وصف علت حکم هست و یجب العمل بالظن و واجب است عمل کردن به عمل کردن به ظن چه هست؟ غالب گمان میگه که این وصف علت حکمه چه و شریعت رو الغا نکرده پس این یک چیز اختلافی است که دوباره در بحث مصلحت مرسله که به عنوان یکی از ادله اونو بیاره اونجا خواهیمش خوند پس ما یه مناسبی رو داریم که مؤثر هست یعنی وصفی که شریعت اون رو اعتبار داده با نس یا اجماع یک وصف ملائم یا معتبری داریم که تعریفش رو خوندیم به چه شکل بود مفصل بود بحثش در یعنی این شماره قبلی در این شماره مناسب مرسل خوندیم که آقا شریعت نه اونو اعتبار داده و نه اونو چکار کرده الغاش کرده وصفی که نه شریعت به اعتبار آن گواهی داده و نه اونو الغا کرده که این درش اختلاف وجود داشت المناسب الملغا مناسبی که لغو شده شریعت اونو لغو کرده الغاش کرده و هو الوصف الذي يظهر للمجتهد انه محقق للمصلحه وصفی است که برای مجتهد چنین ظاهر میشه که این وصف مصلحتی رو محقق میکنه آه؟ یعنی اگر ما اینو علت حکم قرار بدیم در پی آن مصلحتی برای افراد مردم وجود داره ولكن ورد من الشرع فی فروع الاحکام ما يدل على الغائه و عدم اعتباره اما در شریعت وارد شده است در فروع احکام آنچه که دلالت بر الغا و عدم اعتبار این وصف بکنه ببینید وصفیه که از دید مجتهد این وصف درش مصلحت وجود داره ولی در فروع احکام میبینیم که شریعت اینو الغا کرده شریعتی رو چکار کرده؟ الغاش کرده حالا مثال میاره و هذا لا يصح التعليل به باتفاق العلماء و این وصف تعلیل قرار دادنش علت قرار دادنش به اتفاق علما جایز نیست صحیح نیست با امثله واضح میشه که اشتراک الابن والبنت فی البنوتی للمتوفا مانند مشترک بودن پسر و دختر در فرزند بودن برای متوفا یعد وصفا مناسبا لتساویه ما فی الارث میگه این یک وصف مناسبی هست برای این که ما در ارث اینا رو مساوی قرار بدیم میگیم آقا فرزند بودن علت ارث بردنه پس همانطور که این پسر فرزنده این دختر هم چیه فرزنده لذا این اینو اختزا میکنه که هر تا ارث به شکل مساوی ببرن ولی میبینیم که این وصف فرزند بودن رو شریعت الغا کرده شریعت اومد چیکار کرده بله که اشتراک الابن والبنت فی البنوة للمتوفى مانند مشترک بودن پسر و دختر در فرزند بودن برای متوفى یعد وصفا مناسبا لتساویهما فی الارض این یک وصف مناسبی است برای اینکه ارث مساوی ببرند ولكن شرع الغا اعتبار هذا الوصف في احکام المواريث اما شرع اومده اعتبار این وصف رو در حکم میراث الغا کرده فقال الله تعالى الله تعالى فرمود است یوسیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وسيات میکند الله شما را در فرزندانتان برای مذکر است به مانند سهم دو دختر وكاعتبار الزواج وصفا مناسبا لاعطاء كل من الزوجين حق الطلاق ومانند اعتبار دادن ازدواج وصفی مناسب برای دادن هر یکی از شوهر و همسر حق طلاق را یعنی ازدواج وصف مناسبی است که حق طلاق هم داده بشه برای شوهر هم برای زن اقاد العقد برضا طرفین چون این عقد با رضایت دو طرف بسته شده ولكن هذا الوصف الغاه الشرع بقوله اما این وصف رو شریعت الغا کرده است انما الطلاق لمن اخذ بالساق طلاق مال مرده طلاق مال كي وكإلزام المفتر الغني في رمضان بصيام شهرين متتابعين ومانند الزام کردن اون ثروتمندی که اش را در رمضان بخورد الزام کردنش به دو ماه پی در پی دون سماح له بالاعتاق بدون اجازه دادنش برای آزاد کردن آه؟ وصف مناسب اینو میگه که شخصی که پول داره بهش نگیم برده آزاد کن چون این پولدار آقا راحت اصلا تنبیه نمیشه با آزاد کردن برده بهش بگن که تو فقط روزه بگیر ولی شریعت اومده این وصف رو الغا کرده ليتحقق المقصود من الكفارة كل اون هدف كفارة محقق بشي بالنسبة إليه بالنسبة به نسبت به وهو ثروتمند و هو زجر و رد هدف كفارة چه هدف كفارة اینه كفارة کفاره مانعی بشه از اینکه این کارو بکنه بازداشت بشه از اینکه لأن الاتق والاتقام سهل عليه كون آزاد كاردن وخراك دادن براي بردر ساده هست سهل هست غيره اما ان الشرع الغى هذا الوصف شرع اومده این وصف رو الغا کرده به ایجاب الكفارتی مرتبتا على النحو التالی واجب کرده از کفاره را بر ترتیب به شکل زیر عتق رقبه عتق رقبه با آزاد کردن برده ثم صیام شهرین متتابعین سپس روزه داشتن دو ماه پی در پی ثم اطعام و ستین مسکینا سپس خوراک دادن شصت مسکین دون تفریق بین المکلفین بسبب قدرت علی على و عدم التضرر به بدون اینکه فرقی بین مکلفین قرار بده شرع اومده این ترتیب آورده پس بدون فرق قرار دادن بین مکلفین به سبب ثروت و توانایی بر آزاد کردن و عدم متضرر شدن به آن پس شریعت بدون اینکه بیاد اینو در نظر بگیره این وصف چکار کرده در حالی که وصف مناسب به ما میگفت به مجتهد میگفت که غنی روزه بگیره پی در پی ولی شر اومده این وصف چکار کرده الغاش کرده پس ما چهار نوع مناسب داشتیم مناسب موثر اونی که شر به عینی اومده بود اونو با نصف و اجماع اعتبار داده بود که به اتفاق علما تعلیل به اون نوع وصف جائز بود بعدش مناسب ملائم یا معتبر وصفی بود که شارع حکمی رو مترتب با آن کرده بود لیکن با نس یا با اجماع اعتبار اون وصف به عینی که علتی برای این حکم باشه گواهی داده بود نوع بعدیش مناسب مرسل بود شریعت نه اونو الغا کرده بود و نه به عنوان یک وصف اونو تایید کرده بود و نوع چهارم مناسبی بود که شریعت اومده بود اونو الغا کرده بود مناسب بود یعنی بین حکم و اون وصف مناسبت وجود داشت ولی شریعت اومده بود اونو چکار کرده بود پس ما پس از این جهت ببینید الان میچسبه پس از این جهت که مناسبی که بین حکم و علت وجود داره بر چهار نمیشه از این جهت که آی شریعت اومده اینو اعتبار داره یا اعتبار نداده از این جهت که آیا شریعت این مناسب و این وصف مناسب و اعتبار داده یا نداده بر چند بود یکی رو آزاد گذاشته بود یعنی نه تاییدش کرده بود و نه الغا یکی رو الغا کرده بود و اون دو رو که بحثشون هم خوندیم بریم به پنجمین راه از راه های پیدا کردن منات چی؟ علت تنقيح المناط وهو اجتهاد في تعيين الإلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع تنقيح مناط تنقيح مناط جهاز وهو اجتهاد في تعيين الإلة تنقيح مناط یعنی تلاش کردن در تعیین علت تلاش کردن در تعیین علت از بین وصفهایی که معلق کرده از شارع حکم را به آن خوب دقت کنید تنقیح خود کلمه تنقیح یعنی پاکیزه کردن یعنی اصلاح کردن کلام از عیب اینجا چرا بهش میگن تنقیح المنات در تعریفش دقت کنید اون موقع متوجه میشه میگه تنقیح المنات و هو اجتهاد فی تعیین العلتی اجتهاد در تعیین علت من بین الاوصاف التي انات الشارع الحكم بها از بین وصفهایی که از بین وصفهایی که صاحب شرع حکم را معلق به اون وصف کرده حکم را اناته یعنی معلق کردن اذا ثبت ذلك بنص او اجماع زمانی که اون وصف ثابت بشه با نص یا با اجماع ان طریقی از طریق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار من مقترن به من الاوصاف از چه طریقی؟ از طریق حذف کردن اون وصفهایی که دخلی در تأثیر و اعتبار ندارن از طریق حذف کردن آنچه که دخالتی ندارن در تأثیر و در اعتبار آنچه که مقترن هستن به آن اوصاف اون اوصافی که دخل و تأثیری ندارن حالا چطوری با مثال خیلی واضح میگرده که تعلیل کفارت الفطر في رمضان في حديث الأعرابي, الأعرابي الذي واقع امرأته عامدا مانند علت آوردن علت پیدا کردن علت کفاره خوردن در رمضان در حدیث اون اعرابی و بادی نشینی که عمدی بازنش در رمضان جماع کرده بود خب دل الحديث بطريق الإيماء على أن علة علت ایجاب الكفارة على الأعرابي هي الوقاع دلالت میکنه حدیث به شکل اشاره به طریق چه؟ به شکل اشاره علت واجب بودن کفاره بر اعرابی چه هست؟ جما هست چه هست؟ جما هست اما الاوصاف الاخرى فوجدها المجتهد لا تأثیر لها في الحكم ولی اوصاف دیگه هم اونجا وجود داره اما اوصاف دیگه که مجتهد اونها رو میابه که تأثیری در حکم ندارند تأثیری در حکم ندارند مثل کون الذي وقع اعرابی مانند اونی که این کارو کرده بادی نشین بوده بادی نشین بودن این این وصف تأثیری نداره لأن تشریع الاحکام لا تمیز فيها بین فرد و آخر چون تشریع احکام مشروع بودن احکام فرقی وجود نداره برای مشروع بودن بین این شخص و اون شخص بین این شخص و اون شخص در مشروع بودن احکام فرقی وجود نداره ما لم یقل دل... ما لم یقم دلیل الخصوصیه مادامی که دلیلی بر بودن وجود نداشته باشد فرقی بین این فرد و اون فرد وجود ندارد خب، بله ومثل كون الموطوءة أهلا وزوجة للواطع وما مانند این وصف اونی که باش نزدیکی کرده زنش بوده زن بودن خب فإن وطع غير الزوجة اولا بالكفارة چون نزدیکی کردن با غیر زوجه اولاتر به چه هست به کفار دادن است مع کونه حراما مطلقا لیلا و نهارا چون اه، غیر زن بودن مطلقا حرام هست شب و روز نمیدونه رمضان و غیر رمضان نمیدونه و وطع الزوجتی حلال فی اللیل دون النهار فی رمضان و نزدیکی با همسر حلال است در شب نه روز در رمضان فیکون کل من وصف الاعرابیتی والاهل ملغیا لا تأثیر له فی ایجاب الكفاره پس هر یکی از اوصاف بادیه نشین بودن و همسر بودن الغا هستند تأثیری در وجوب کفاره ندارند و انما یکون المؤثر فی ایجابها هو الجماع عمدن فی نهار رمضان آنچه که مؤثر هست در واجب بودن کفاره جماع عمدی در روز رمضان است فهو علتون فهو علت وجوب الكفارة عند الشافعیه جماع علت واجب بودن کفاره نزد شافعیه و حنابله هست دون ما ادا نه چیزهای دیگر کل اکل و شرب مانند خوردن و نوشیدن اونا خود جما رو علت کفاره میدونن یعنی اگر کسی خورد در رمضان امدی و نوشید کفاره برش نیست توبه بکنه و روزه رو بگیره اما وقاس الحنفیه والمالکیه الاکل شرب علی الجماعی. اما حنفیه و مالکیه خوردن و نوشیدن را بر جما قیاس گرفتند فیکون فیهما الکفاره پس در خوردن و نوشیدن هم کفاره وجود داره در نزد این دو مذهب و یکون المؤثر فی ایجاب الکفاره عندهم هو انتهاك حرمت رمضان به تناول المفطر عمدن و اون علت اون مناسب مؤثر در نزد این دو بزرگواران در واجب بودن کفاره در نزد اینها حرمت شکنی رمضان هست با استفاده کردن عمدی باطل کننده های روزه پس تا اینجای کار ما تنقیح منات رو خوندیم اجتهاد کردن در تعیین علت بود از بین وصفه هایی که معلق کرده بود شارع حکم را به آن زمانی که ثابت شود با نس یا اجماع از چه طریقی؟ از طریق حذف کردن آنچه که تأثیری ندارد از طریق حذف کردن اون اوصافی که تأثیر ندارند که در مثال دیگه این واضح شد اینو بهش میگفتن تنقیح المناط پس به این کار چی میگن؟ تنقیح مناط یعنی حذف کردن اون اوصافی که تأثیری ندارند الفرق بین تنقیح المنات و بین صبر و تقسیم در صبر و تقسیم هم مجتهد اون می اومد اون وصفه هایی رو که شایست صلاحیت داشتن جمع می کرد بعدا یکی یکی چکارشون می کرد حسبشون می کرد حالا فرق پس این دوتا چه شد؟ فرق بین تنقیح المنات و بین صبر و تقسیم چون یکی از مسلک ها صبر و تقسیم بود دیگه اگر یادتون بیاد بله. خب ان الاول حيث يدل نص على منات الحكم میگه در اولی نص دل دلالت بر منات حکم میکنه ولکنه مختلط به غیره غیر محذب ولا مخلص مما لا دخل له في الاله میگه اولی یعنی يعني تنقیح منات جایز که نص دلالت بر منات حکم میکنه نص دلالت بر علت حکم میکنه ولی اون علتی که نس دلالت بر اون میکنه مخلوط هست با اوصاف دیگه ای که هنوز اونا پاک نشدند تهذیب نشدند هنوز اون وصفه هایی که تأثیری ندارن جدا نشدند خلاص نشدند متوجه شدید در تنقیه منات یعنی در تنقیه منات اون علت با نص ثابت هست ولی مخلوط با وصفه های دیگه ای هست که هنوز محذب نشدند هنوز جدا هنوز تنقیح نشدند جدا نشدند و اما صبر و تقسیم فیکونو حیث لا یوجد نص اصلا علامنات مناط الحکم اما در صبر و تقسیم جایی است که نسی اصلا بر مناط حکم وجود نداره آقا بر علت حکم نص وجود نداره وصفه های زیاد اونجا وجود داره اون مجتهده که میاد از طریق این یکی که کدوم یکی از این وصفه ها شرایط علت بودن رو دارد و کدوم یکی ندارد اونی که شرایط علت بودن رو داره اونو میگذاره باقی مانده رو چکار میکنه باقی مانده رو حس میکنه متوجه شدید برادران من در اگر یادتون بیاد در بحث شرایط علت شرایط چی؟ شرایط علت ما خوندیم که وصف مناسبی برای حکم باشه ظاهر و جلی باشه منضبط باشه متعدی باشه با توجه به این شرایط در صبر و تقسیم نسی برای علت وجود نداره برای منات حکم وجود نداره این مجتهد است که با توجه به شروط علت میاد اون وصفه رو که شرایط علت بودن و ندارند حذف میکنه و علت رو پیدا میکنه ولی در تنقیح منات نص وجود داره نص به ما اشاره میکنه میگه که این آقا علت حکمه ولی اوصاف دیگه هم در کنارش وجود داره که با هم دیگه چیان قاطیاند این مجتهد میاد اینا رو پاک میکنه و اونو میگذاره ولی در صبر و تقسیم نه وأما الصبر والتقسيم فيكون حيث لا يوجد نص أصلا على منات الحكم صبر التقسيم جايك نسي اصلا برمنات الحكم وجود نداره ويراد التوصل به الى معرفة الاله ومنظور جا رسيدنا بشناخت إلته لا الى مجرد تهذيبها عن غيرها نتنها پاک کردن علت از اوصاف دیگر در تنقیح منات علت می اومد تهذیب میکرد از اوصاف دیگر مانند مثلا جماع و اعرابی بودن و زن بودن آه علت می اومد از اوصاف دیگر چکار میکرد؟ تهذیبش میکرد والحقيقة أن تنقيح المناط لا يصلح مسلكا مستقلا من مسالك التي حقيقة است تنقيح مناط منات صلاحیت اینو نداره که یک مسلک مستقلی از مسالک علت باشه و هو خاص بالعلل المنصوصه و این هم مخصوص علت های که با نص مشخص شدن با چی مشخص شدن؟ ولا يوجد في العلل المستنبطه و یافت نمیشه تنقیح منات در اون علت هایی که استنباطی هستن مثل الصبر و التقسیم مثل الصبر و تقسیم که اونجا پیدا کردن علت یک کاری استنباطی بود یک کاری چی بود؟ استنباطی بود و تحقیق المنات پس تنقیح منات خوندیم الان ها نه والفرق بین تنقیح المنات و تحقیق المنات و تخریج المنات فرق اینا رو بیان میکنه ان تنقیح المنات هو تعيين السبب الذي أنات الشارع الحكم به من بین الأوصاف المذكورة في الناس تنقیح منات خوندیم اینجا جالبتر هم دوباره توضیحش میده میگه تعیین کردن سببی که معلق کرده از شارع حکم را به آن از میان وصفهایی که در نص ذکر شده بودند مانند اون مثال اعرابی که تمام اون وصفها در حدیث ذکر شده بودند و به حذف ما لا يصلح من الاوصاف غیر المعتبره با حذف کردن اوصافی که صلاحیت ندارند پس تعیین کردن سببی که معلق گردانیده از شارع حکم را به آن از میان وصفه هایی که در نص مذکور شده اند با حذف کردن آنچه که صلاحیت رو ندارد از میان وصفهایی که اعتبار ندارند پس با حذف کردن وصفهایی که اعتبار ندارند صلاحی بله پس با حذف کردن اوصاف غیر معتبری که صلاحیت علت رو ندارند بله اونا رو مجتهد میاد حذف میکنه این شد از تنقیح منات اما و تحقیق المنات هو النظر في معرفة وجود الالة في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على أصل سواء أكانت علة الأصل منسوسة أم مستنبطة كالنظر في تحقق الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر في أي نبيذ آخر مصنوع من تمر أو شعير والتحقق خب إلى آخر تحقيق منات هو النظر في معرفة وجود الإلة في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على أصل تحقيق منات جاز هست؟ نجريستان در شناخت نگاه کردن در شناخت وجود علت در تک تک صورتهای فرعی که منظور از آنها قیاس گرفتن بر اصل است نگاه کردن در شناخت وجود علت در, در تک تک حالات فرعی که منظور از آنها قیاس گرفتنشان بر اصل هست سواء اکانت علت الاصل منصوصتا او ام مستنبطتا برابر است که علت اصل از راه نصوص ثابت شده باشه یا استنباطی باشه ثبوتش كالنظر في تحقق الإسكار الذي هو علت تحريم الخمر في أي نبيذ آخر مصنوع من تمر أو شیر مانند نگریستن در محقق شدنه اسکار اسکاری که علت حرمت شراب است در هر نبیز دیگه که چه از خرما ساخته شده باشه چه از جو چه از خرما ساخته شده باشه چه از جو چه از حبوبات دیگه ای و تحقق من ان نباش و و تحقق در این چیز که نباش اونی که کفن مردگان رو میدوزه یعد سارقا لاقامت الحد علیه دزد شمرده میشه برای اقامه حد برش و التحقق من أن علت اعتزال النساء في المحيز هو الأذى موجود في النفاس و مانند نگریستن در محقق شدن این که علت کنار دوری گزیدن زنان در هنگام حیض ازیتی هست که این ازیتی موجود در چه هست؟ در نفاس هم هست پس این نگریستن و این بررسی کردن رو چی میگویند؟ تحقیق منات و اما تخریج المنات فهو النظر والاجتهاد في استنباط الوصف المناسب للحكم الذي ورد به النص أو الإجماع ليجعل إلة للحكم تخريج منات نگریستن و اجتهاد کردن در استنباط وصف مناسبی برای حکمی که وارد شده است برای آن نس یا اجماع تا اون وصف مناسب علت حکم قرار بگیره دقت داشته باشید دقت بفرمایید نگاه کردن نگریستن و اجتهاد کردن در استنباط کردن وصف مناسبی برای حکمی که برای اون حکم نس یا اجماع آمده است تا آن وصف مناسب علتی برای حکم قرار بگیره این در واقع همون پیدا کردن تخریج منات در واقع همون پیدا کردن چیه علت حکمه بی ای طریق من طرق مسالک الإلة با هر راهی از راه های مسالک علت آه حالا چی از طریق نس باشه اجتهاد باشه اه، کل مناسبتی أو صبر و تقسیم مانند مناسبة یا صبر و تقسیم فهو خاص بالعلل المستنبطه و این دوتا خاص هستن برای علت های و این خاص هست برای اون علت هایی که استنباطی هستن نه نسی که استخراج طعم او القوت او الكيل بالنسبة لتحريم الربا بواسطة الصبر والتقسيم مانند خارج کردن توم بودن یا قوت بودن یا کیلی بودن به نسبت حرام بودن ربا به واسطه مسلک الصبر و والاجتهاد في إثبات كون القتل الأمد العدوان إلة لوجوب القصاص في الجناية بالآلة المحددة كالسيف والسكين ونحبها وما ننده مسلك اجتهاد أه؟ در ثابت کردن علت بودن قتل عمد عدوان برای واجب شدن قصاص پس چه با هر مسلکی که باشه با هر مسلکی که باشه مجتهد میاد نظر میکنه اجتهاد میکنه تا استنباط کنه وصف مناسبی رو برای حکمی که برای اون حکم نس یا اجماع اومده است تا اون وصف مناسب علت حکم قرار بگیره حالا با هر راهی از راه های پیدا کردن علت باشه چه مناسبه باشه چه صبر و تقسیم باشه چه اجتهاد باشه چون قبلا ما خوندیم یکی از مسلک های پیدا کردن علت چی بود اجتهاد بود مانند اجتهاد در ثابت کردن قتل عمد عدوان علتی برای واجب بودن قصاص در جنایتی که با آلهی سرتیز باشد مانند شمشیر و چاقو و امثال این چیزها پس تا اینجای کار ما به فضل و اون وند سبحان خوندیم مسئله مسلک های علتو یک توقف ده دقیقه‌ای خواهیم داشت بعد از این به اذن الله اقسام قیاس رو میخونیم چون ساده هست و این بحث رو جمع میکنیم به اذن الله فردا استحسان رو خواهیم خوان موفق و پیروز باشید